الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي بها قائلها من جميع أهوال يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خليله وصفيه المفضل بأشرف الرسالة اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي يرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا بسنته فامتلأت قلوبهم نورا وأسرارا أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته سرا وجهرا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن التقوى الله هو مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة معاشر المسلمين رحمكم الله فلا جماعة صلى الجمعة برحمة الله سبحانه وتعالى dalam waktu yang mulia dan di tempat yang mulia ini marilah kita semua sama-sama berwasiat kepada diri kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya agar kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia lebih-lebih kebahagiaan di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya janganlah kalian sekali-kali mati kecuali kalian tetap dalam keadaan Islam قوله تعالى أيضا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون Barang siapa yang taat kepada Allah Taat kepada Rasulnya Dan dia takut kepada Allah Dan dia bertakwa Maka mereka itulah Orang-orang yang beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita iringi dengan kesabaran dan kesungguhan yang nyata agar menghasilkan hasil yang nyata pula yaitu menjadi insan-insan pilihan -insan insan-insan idaman yang kuat dan teguh iman bermoral dan berakhlakul karimah bertakwa zahiran wa batina sirran wa alania dan bertanggungjawab serta bermanfaat sehingga berpengaruh dan berdampak besar berdampak luas terhadap keadaan bangsa dan negerinya. Negerinya akan tercipta menjadi negeri yang aman dan makmur, bermartabat, berkeadilan. Negara yang baltatun, sayyibatun, warabbul ghafur. Negeri pilihan, Negeri idaman dan berkeadilan yang penuh berkah dalam naungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami buka pada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan keberkahan-keberkahan dari bumi. Tetapi mereka sayang sekali, mereka melustakan, maka kami siksa mereka dengan perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah Tentunya kita semuanya Sebagai bagian penduduk negeri yang beriman Sangat mendambakan Bisa merasakan Dan memiliki negeri yang demikian Namun Hal itu terasa masih berat Masih amat jauh Dari apa yang kita harapkan dan kita dambakan merajalelanya kemungkaran-kemungkaran, kejahatan-kejahatan yang banyak dilakukan oleh manusia-manusia yang memang durhaka kepada Allah yang telah menampakkan perlawanan dan pertentangan terhadap Allah dan Rasul itulah menjadi penyebab dan penghalang turunnya keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi pembiaran terhadap maksiat-maksiat oleh pemimpin ataupun penguasa dari kalangan pejabat ataupun itu dari rakyat masa bodoh tak mau tahu dengan keselamatan akidah dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan telah banyak bertebaran ajaran sesat Syiah Rafidah yang jelas-jelas berbahaya juga bagi kelangsungan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Dasar 45. Demikian juga dengan kemaksiatan besar juga gerakan yang dinamakan KGB, gerakan komunis gaya baru yang berusaha menghidupkan kembali ajaran-ajaran komunisme di Indonesia dan kedua ideologi ekstrem ini menjadi ancaman yang sangat besar menjadi ancaman bagi agama dan bangsa akan terjadi kehancuran dan kemusnahan Islam dan umat Islam ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia wal iyadu billah sebelum balak dan bencana malapetaka semakin besar yang akan menimpa pada negeri kita ini maka kita sebagai umat Islam harus mengedepankan persatuan bersatu dan sadar dengan selalu tetap mewaspadai dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan mendesak penguasa atau pejabat selaku pemegang legalitas wilayah kuasa agar melarang, membubarkan dan menghentikan gerakan-gerakan aliran-arian ideologi-ideologi yang tidak diridhai oleh Allah, ideologi-ideologi yang menjadi ancaman latin, bahaya latin bagi bangsa Indonesia. Sebelum keduanya menjadi kekuatan mayoritas dan berkuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari segala rongrongan yang berbahaya yang mengancam keselamatan bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Bifadlillah wa karamih dan juga semoga Allah selalu memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semuanya untuk selalu beristiqomah menjalankan amal-amal soleh dan memperbanyak ketaatan-ketaatan terutama pada bulan-bulan hurum yang saat ini kita menghadapinya kita menghadapi di bulan Zulhijjah Salah satu dari bulan-bulan khurum. Dengan amal ibadah puasa. Sedakoh. Berzikir. Bersalawat. Dan jelawatul Quran. Birul walidan. Serta melazimi majlis-majlis ilmu. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari segala kemaksiatan-kemaksiatan. Kemusyrikan-kemusyrikan. Kemusyrikan. kemusyrikan kemusyrikan kekufuran-kekufuran qala Ali bin Talha Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma istasallahu arba'ata ashhurin ja'alahunna huruman وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظما وجعل العمل الصالح والأجر أعظما كتاب ذكريات والمناسبات Sayyidina Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah taala Allah Subhanahu wa taala telah menghususkan empat bulan Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Rajab Allah telah menjadikannya sebagai bulan-bulan haram bulan-bulan terhormat bulan-bulan suci dan Allah telah mengagungkan kehormatannya dan menjadikan perbuatan dosa kemaksiatan di dalam bulan-bulan itu nilainya lebih besar serta menjadikan perbuatan amal soleh dan pahala amal soleh juga lebih besar. Wa qala al-Imam al-Baghawi fi tafsirih al-amal soleh azamu ajran fil ashuril khurum والظلم فيهن أضغ مما في سواهن Imam Bahwali berkata dalam tafsir-tafsirnya Beramal soleh di bulan-bulan haram itu Pahalanya lebih besar Dan berbuat kezaliman Berbuat kemaksiatan Di bulan-bulan itu Dosanya lebih besar pula Daripada di bulan-bulan selainnya نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وارزقنا كمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء من الصالحين واحتم لنا بحسن الخاتمة واحتم لنا بحسن الخاتمة آمين يا رب العالمين إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله حمدا كما أمر واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه قال وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قدوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بخبه من أول يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين والمبتدعين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العتيات اللهم أصلحنا واسم في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا ولا تهلكنا وأهلك ما في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أزواج الأكبر والله يعلم ما تصنعون